dhulhijja ndani yake imepatikana ibada ambayo kwamba ni tukufu ndio akasema innal hajja madrasatun mubarakatun tukio nzima ya hiyo ibada tukufu ya hija ni madrasa ni shule mubaraka ambayo ndani yake kuna baraka kwa kitu gani kwanza litahdhibi nufusi kuichonga nafsi na kuipatia nafsi mwongozo ambao kwamba iko sawa watasikia tulqulub Pili, kuitakasa nafsi kuitakasa moyo wa iman. Vile vile hii ibada kubwa ibada haji ndani yake darasa ambayo inapatikana ni watu kuipatia imani zao nguvu. Asema watalaqa almuslimuna ad-durus al-azima na waislamu ndani ya hiyo ibada tukufu wakapata darsa tofauti tofauti waliba na mazingatio al-azima ambayo kwamba ni makubwa al-muathira yenye kuathiri watu katika ibada ya hija sisi hapa lazima pia tuathirike na yale ambayo kwamba wanayafanya kule wal fawaidul jalila na faida kochokocho ambayo kwamba imepatikana katika hiyo ibada tukufu ya hija fil aqida katika aqida wal ibada na vile vile katika ibada wal akhlaq na tabia vile vile fa huwa bihaqqin haina shaka kwamba hiyo hija ibada tukufu madrasatun ni shule ni chuo tarbawiyatun imaniyatun ya kumpatia mtu malezi ya kiimani yataharaja fiha almu'minuna almuttaqun lakini wale ambao kwa mahafali watakaofaulu watakaotoka katika hiyo shule ni waumini ambao kwa wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani wa'adhin fin nasi bilhajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatika min kulli fajjin amik angalia katika hii aya Mwisho wa hii aya Allah Subhanahu wa ta'ala anasema liyashhadu manafi'a alahu lengo kubwa ya wewe uwaitia watu kwenye katika ibada ya hija. Kwanza liyashhadu manafi'a, angalia hili neno manafi'a kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameitaja katika hii aya, anakusudia manfaa ni manufaa, na Allah Subhanahu wa ta'ala Wataalamu wa lugha wanasema hii neno mwanafi imekuja nakira bimaana ni neno ambalo kwamba sio maalum inaashiria kwamba isharatan ila taaddudha wa tanawuiha ni ishara kwamba ndani ya ibada ya hija kuna manufaa nyingi ndani ya ibada ya hija kuna faida sampuli mbalimbali washuhudi hadhihi almanafi na mtu kuishuhudia hii manufaa na kuiweka katika moyo wake amrul maqsudun ndio amri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia katika hii ibada ya haji liyashhadu wapate kushuhudia allam huna at-ta'lil ay husulul manafi wapate kupata manufaa kwanza wantifa'u biha na wanufaike na hiyo manufaa darsa amekuwa wanaipata katika ibada ya hija walioko hija na wale ambao kwamba wako hapa wanaifuatilizia hiyo ibada tinu kuhusihim katika nafsi zao sasa katika hii ibada kubwa ya hija ipatikana faida mbalimbali, darsa mbalimbali, lakini sisi tutagusia darsa moja peke yake, funzo moja peke yake ambayo kwamba imepatikana katika hii ibada ya hija, nayo basul ihram. Ni pale wale mahujaj walikuwa kivaa vazi la ihram watafkiri bil akfan, na mtu akumbuke kuna siku atavalishwa shuka mbili au tatu akitoka katika huu mgongo ardhi la farqa baina alghani wal faqir hakuna tofauti katika hili vazi baina fakiri na yule mkomani tajiri wal raisi wal mar'us na rais na wale maraya watasawiyahum fi Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya wote ni sawa yutkaru bitasawiyahum jami'an fi libasi lakfan ba'da al-maut wote wanapovaa ile libasi ihram ni akumbuke mtu kwamba kuna siku atatoka katika huu mgongo ardhi hivyo hivyo vazi mbili ni mali yake alikuwa nayo ni watoto wake walikuwa alikuwa nao wote atawaacha watu wako hija labaik allahumma labaik sisi hapa tunapata funzo kwa nini wanavaa hiyo nguo mbili mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ilbisu min thiyabikum albayad vaeni katika mavazi zenu nguo nyeupe kwa nini kisha mtume akasema wakafinu hiyo nguo nyeupe wakafini nao mauti zenyu hiyo nguo nyeupe wakati wote wanapoivaa ni wakumbuke kesho watatoka katika huu mgongo ardhi hali ya kwamba wamevalisha mavazi mawili ibada ya hija imekuja kusawazisha baina ya tajiri na maskini ibada ya hija haijui rais na yule ambaye kwamba ni raia wote wako sawa hii ni dalili kwamba uislamu ni dini ya masawa ni dini ambayo kwamba imekuja kuweka watu wote wako sawa mbora wenyu tume sallallahu alaihi wasallam anasema Mbora wenu ni yule ambaye kwamba ni mchaji Mungu, si mwenye mali, si wenye watoto wengi. Mbora wenu ni mchaji Mungu. Kwa hivyo sisi tukumbuke bana, wale wanavaa ihram, wanafunga hizo shuka mko wanazifunga, tukumbuke kuna siku pia sisi tutafungwa, tutatoka hivyo hivyo katika huu mgongo ardhi. Tusifikirie lingine. Hii ibada tukufu ndani yake kuna mafunzo. Asema wakamhu adhimun wa lil abdi ipi, kuna funzo gani ambayo kwamba ni nzito na ni kubwa zaidi ayetadhakara rahil, mtu akumbuke msafara ambao utakuja kumtoa. Helikopta haitakiwi ikatie visa, haitaki tikiti, itakubeba penda usipende. Umezoea kubebwa na gari, penginepo hauabiri gari ya abiria, wewe unabebwa una na gari yako hasa. Lakini arrahil, ile jeneza unaiona misikitini, imetosha mtu kujibadilisha kwa kuiona kafa bilmauti waidha imetosha mtu kusikia kwamba fulani amekufa ajibadilisha rudi nyuma wa mufarakatul anis akumbuke akivaa ile vazi kuna siku atakaa mbali na marafiki zake atawaacha vipenzi zake wal khalili wa annahu laysa lahu min malihi illa al-akfan hata kuwa na chochote katika mali yake isipokuwa kafara ndio mmoja katika wema waliotangulia asema, hiya alqanaa, ni qanaa, mtu atosheke na hii dunia. La tabghi biha badala, usitafute kitu kingine isipokuwa hiyo kutosheka, kwa kuwa kule kutosheka fiha naim, ndani kuna neema, wa fiha rahatul badan, na ndani yake mtu anapata mastarehe katika mwili wake. Undhur, anasema tizama liman malaka dunia ajma'iha yule amekuwa amiliki dunia kwa ujumla dunia yote imekatika mikono zake hal raha minha bighairi qutun je alitoka hapa duniani isipokuwa qutun na koton pamba ambaye kwamba anatiliwa katika mwili wake walkafan ametoka katika hii dunia na kafan ambaye kwamba hata wakati mwingine ukienda kwa mwenye duka atakupatia bure walhanut na akapatiwa marashi ambaye kwamba kila mtu lazima ataipaka Ametoka na nini ndugu zangu ibada tukufu ya hija hii ni funzo ambayo kwamba inatupatia hii ni funzo ambayo kwamba lazima sisi tuizamishe katika mioyo zetu tubadilike maisha yetu iwe ya sawa qala taala anasema waman kafara fa alayhi kufru yule ambaye kupata kufuru basi kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala atalipwa hivyo hivyo kwa kukafiri kwake wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun angalia maulama wakisherehesha hii aya qala baadhi salaf ay fi alqabr kesho makaburini hali itakuwa ni vipi qala imam ibn rajab alhambali imam ibn rajab alhambali anasema akifasiri aya anna al salih angalia amali ambayo ni bora yakunu mihadan li sahibihi Amali yako umekwamba ndio bora, kesho litakuwa ndio tandiko lako kaburini. Amali yako umekwamba itakuwa sawa, kesho litakuwa ndio shuka yako kaburini. Fil qabri haitu la yakunu lil abdi min mata'i dunya firashun, hali ya kwamba mtu mali yake haitamsaidia, haitakuwa ndio firash, haitakuwa ndio tandiko lake kesho kaburini, wala wisadan wala mihadan, bal amilun, amali yake amekwamba ataitenda ndio amali ambayo kwamba itamsaidia, ndio amali ambayo kwamba itakuwa ndio shuka lake, ndio amali ambayo kwamba itakuwa ndio vazi lake, ndio amali ambayo kwamba itakuwa ndio mto wake kesho kaburini. Ibada tukufu ya haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, ala li Jibril, siku moja Jibril aliniambia, ya Muhammad, e Muhammad, ish ma shi'ta, ishi utakavyo, uko huru fa innaka mayitun, lakini kumbuka kuna siku utafariki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiumbe bora Jibril anamwambia ishi maashita ishi namna utakavyo fa innaka mayitun e mtume kuna siku utakufa wa ahbib man shi'ita mpende umtakaye fa innaka mufariquhu lakini kuna siku utaachana na yeye kuna siku utafarikiana na yeye wa'mal ma shi'ita fa innaka mulaqih tenda utakalo man ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara i'mal ma shi'ta ambia mtume tenda utakalo lakini kesho Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ambayo kwamba unatenda Allah atakulipa ndugu zangu waislamu ni kukumbushana uzuri wa dini ya Kiislamu ni dini ambayo kwamba katika sifa zake katika khairia zake kwamba ni dini ambayo kwamba kila siku watu wanakumbushana ibada tukufu ya hija ni ibada ndani yake tumepata darsa mbalimbali ndio mwisho asema mmoja wa khairu thawbin al eid yalbasu thiyab nguo amekomba ni nguo bora siku ya idi amekomba tunaivaa thawbun tuqa ni nguo ya uchaji Mungu watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala watasamu na watu kusameana linasi baina ya watu amal huqudu ama kuweka kitu wal hasad na watu kufanya na hasad fala thawbun yujammiluhu si vazi ambaye kwamba mtu anajipamba nayo wa in tatarraza dhalika thawbu bilmasi hata kama hiyo nguo ataipamba pamba na almasi sampuli tofauti inna